ek is lief vir jou, saam met Corrie elke sondagmiddag om 4. Goeiemiddag en hartelike welkom by my program Menslief, ek is lief vir jou. Dit is my groot eer en voorig om saam met jou te kan keir elke sondagmiddag om 4. Indien jy wil adverteer op die radio, of op ons webblad, of daak blootstring ook internationaal of nationaal vir jou product wil hee, kontak my geris vir een pakket om jou sak te pas. Nooi geris ook al jou vrienden en familie om saam toos te keir, gaan like of hou van ons Facebookblad, gaan na TuneIn, al die skakels om te luister is op die Facebookblad en ook op die webblad. En jy kan ook al die program aankondigings op ons Facebook blad kry, daar is nie verskoning nie, want met TuneIn kan jy enige tyd, enige plek wereldwijd saam te skyer, maak jy saak of jy op die onherbergstamste gebied of in jou kar is nie. Met TuneIn kan jy op enige cellfoon, Android, tablet of slimfoon saamkeier, solank jy internet opvang sêts en ek wil ook net noem, ek gee gratis domeins weg, wat jy nie elke jaar hoef te hernie nie, en slechts met een ongelooflike 20 rand housing fooi per maand, kan jy jou eie webwerf heen. Die pakket kry SSL gratis by, soos veilig vir alles die bank sal gedoen, of as jy een winkel op jou webwerf wil hee, dan is SSL die sekuriteitsstelsel wat jy nodig het om jou en jou kopers se bankpersoonlikheid te beskerm. Jy kan jou eie blad hê indien jy jou produk wil bemark van skrywer tot koekbakker, kontak my, ek help jou graag. En vandag is selfs ek oor communicatie. Maar voor ons by communicatie kom, eers een stikkie muziek en ek het vir ons hier so Jannie de Toei sy ego van jou oe op die draaitafel geniet om saam met my Ek onthou jou aan die echo van jou oe As die winter wind in hulle waai Ek onthou jou aan die echo van jou oe Ach die lente in hulle sky As my dag kruis en onweers Het jou oe my gevoel Die rust wat ek soek Heb onthouden Na die echo van jou oe Ek onthou jou aan die echo van jou As jy reenhoogse kleur daarin blond Met ons hou jou aan die echo van jou oor As die weerle strale daarin kom As my dag grijs en onweer is Het jou oor my gegeen Die rust wat ek soek Met ons hou jou aan die echo van jou oor Thank you. 乎分忧无碍，他喜欢这温存约翰。他不愁有我，你也很风流无问。他心灵真和乐善，他每个海天风里，也就无奈和悲剧的我的心，他不愁有我，你也很风流无问。 ek onthou jou aan die echo van jou oor ek onthou jou aan die echo van jou Janie de Tooi met die echo van jou oor en ons kyk vandag na communicatie communicatie sê ek altyd is baie baie belangrik en die mens dink betek hier die persoon met wie jy gesels, verstaan elke woord die sê, maar meeste van die tyd is dit nie waar nie. Nou, vir onderstellingsrede is die moeder van alle mislikkings. Dat is die Engelse gezegde, maar ek gaan om definitief nie herhaal nie. Ek kyk na communicatie juist, omdat dit so belangrijk is vir ons as mens wees, om goed met mekaar te communikeer, en as baie faktore wat communicatie beïnvloed. Jou opvoeding, jou kultuur, jou opleiding, jou geslag beinvloed jou kultuur, jou ouderdom en jou hele achtergrond beinvloed jou communicatie. As jy een professor, dokter in die sky natuurkunde is en jy praat met een gewone man op die straat wat net een gewone professor standaard 8 of een matrix verkaat het, gaan hy definitief nie al die terme en die woorde wat jy bezig uh, verstaan nie. So mens moet altyd in, in acht neem met wie jy communikeer, neemt ook in acht neem dat die persoon nie in jou kop kan sien om te weet wat jy sê nie. As jy een technikus is, of jy nou uh, eh, rekenaarvoendie is, die volgende ou is dat nie so rekenaar geletterd soos jy, of so bedrijven op die internet soos jy om alles te verstaan nie, so hy mag toch nie weet wat nie praat nie. En baie keer is ons te skam om te sê, maar ek verstaan nie of ek weet nie, om die bang is, mense gaan vir jou lach. Maar vraag eder vraag, as jy die ander al nie verstaan nie. Het is makkelijk om op oor die phone te sê, jy het nie goeie sy nie, of jy hoor nie mooi nie, maar as dit by mense kom, is die ander story hoe weet jy dat jou communicatie goeie contact maak? Om rechtig te connect wanneer jy communikeer, verge bykie meer moeite as om net te praat. Hoe goed is jy daarmee om werkelijk contact met mense te maak? As die antwoord nie vir jou duidelik is nie, beteken jy, of beteken het vir jou, dat jy dan moet werk. Al praat allemaal met mekaar, maar min mense connect. En as jy kan, kan leer om mense daar die goeie kontak met ander mense te maak, wanneer jy met hulle communikeer, kan jy baie ding in jou leven verander. Jou verhoudings, jou werk, sommer jou hele leven, en jy sal baie gelukkiger wees in jou self, as jy het so ver kan kry, dat ander mense verstaan wat jy sê, en ook belangrik om te probeer verstaan wat die ander mense sê. As jy nie goed is daarmee nie, kan jy het baie makkelijk aanleer. Voordat ek nou verder gaan, skink ek op die koffie daar, ek weet nou nie of het warm genoeg in jou area is nie, as die dag in die noordelike halfrond is, wat nou begin somer raak, skink vir jou een koelrankie, en genie die middagsand, maar nou, ek die hele lys van die heerlijke luistermuziek op my draaitafel, wat ek met jou gaan deel. Die volgende liedje wat ek speel, terwijl die so laaf en is gaan soek, is Given, se Godse Boemelaars. up. Say, David. see The White Rose of Athens Dear Nana Muscoorie Wat een prachtige liekie Ek sieker af nie sal saam met my stem Dat het een van die mooiste liekies is wat sy gesing het Ons kyk verder na my program Om te communikeer gaan oor meer as net woorde Communikatie gaan nie net oor die boodskap nie Werkelijke contact behels baie meer as net woorde Elke boodskap die oordra Elke boodskap die oordra moet een stikkie van jouself bevat. Jy kan nie net woorde oordraan nie. Jy moet meer as een boodskapper wees. Jy moet die boodskap wees wat jy wil oordra. Anders is jy nie oortuigend nie en anders kan jy nie contact maak nie. Hoe doen jy dit? Jy doen dit so. Weet wat van jy praat. Persoonlijke ondervinding is die beste as jy mense sy harte wil raak. As jy oor iets praat wat jy nie self ervaar het nie, gaan jy sikkel om mens te oortuig. As jy aan die een kant iets ervaar het, maar het nie goed kan oordra nie, sal die mense weer frustreer. Hou die gesprek positief. Hoe jy voel, sal wel uitkom as jy communikeer. As jy positief is en in jou self geloo, kan jy makkeliker met ander mense contact maak. Denk oor wat jy sê en hoe jy dit sê mens reageer op taal wat ons gebruik. Probeer jou woorde doeltreffend gebruik. Ons het so lekker taal, praat jou hart uit, druk jou ware gevoel met jou gebare en jou gezichtsuitdrukkings uit. Moe jou gevoelens achter een masker probeer wegsteek nie. As jy enige van die uitlaat, is daar verbreking in contact met mense. As jy het insluit, is jou communicatie oortuigend, passievol en geloofwaardig en die resultaat, jy maak rechtig contact, jy connect en wat ook belangrijk is, kyk die volgende man in die oe. Moe nie afkyk en wegkyk nie, laat daar die persoon voel, jy praat met hom, jy sta belang in hom, jy wil met hom praat. Nog een stikkie liekie, hierso is أدرى ريو مدلبي إن الروسا André Rien met La Vie en Rose prachtige muziek dier hierdie man ek hoop jy geniet hierdie muziek nes ek dit geniet en ek hoop jy te lekker saam met ek te verskrikkelijk lekker saam met jou en ek drink so kopie koffie terwijl ek saam met jou keiers krij dan vir jou ook enetjie een teekie of een warm chocolade net wat vir jy lis is ons gaan aan met communicatie. Wat belangrijk is in communicatie is om die ander persoon belangrijk te laat voel. Dit vraag energie om te communikeer so dat ander kan luister. As jy dan denk wat mense doen wat goed communikeer, is dat hulle allemaal lekker baie energie het. Dit gebeur nie soms vanzelf, maar om met mense contact te maak nie. As jy rechtig wil connect, moet jy doelbewust doen, en dit verf energie. Jy moet dus gewillig wees om die energie wat jy het, op ander te focus, nie ander uit te, na ander uit te reik, en nie ander mense sy energie te traak en te absorbeer nie. Wat beteken het om energie uit te straal? Dit behaals initiatief. Neem jy die voortouw, moet nie vir ander wag om die eerste stap te neem nie. Voorbereiding, bereid voor en wees die beste wat jy kan wees. Vind meer uit oor die mense met wie jy praat, waar hulle belangstel. Geduld, stadig oor die klippe, om met die persoon vinnig te communikeer vir eis energie. Eindelijk is dit om te vinnige persoon te communikeer vereisbaar energie. Maar somtijds moet die mens ook stadiger beweeg om by iemand anders te spoedel. So onselfzichtigheid. Daar is mense wat gee en mense wat neem. Amal wil eerder met mense meng wat van hulle self gee. Om te gee is altyd een wen-wen. En jy help aan die mense. Stamina. Stamina om rechtig contact te maak, kan drainerend wees. Vind uit wat jou energie gee en maak tyd om het weer aan te vul. Selfvertrouwe, passie en een positieve uitkijk gee jou mens energie. Hoe meer energie jy het, hoe makkelijk jy maak jy contact. So wat verwag jy? Gaan connect met mense daar buitenkant. Ook verstaan ander mense communicatie ingewikkeld. Want daar is tenminste twee partijen wat by die communicatieproces betrokken is. Dit beteken, verstaan die ander persoon jou en verstaan jy die ander persoon. Hier moet mekaar eeuwig goed verstaan, maar hier is nie altyd die selfde nie. Hier is nooit die selfde nie. Hier allemaal is individueel. Hier kan, kan dat die verskillende ouderdomme en uit verskillende kulturele, sociale en opvoed, opvoed, opvoedkundige achtergronde wees. Of, jy kan daar verskillende tale praat. Jy sal nie noodwedig oor dinge op die saafde manier dink as die ander nie. Jy moet nooit aanvaar dat jy heeltemaal verstaan wat die ander persoon dink of voel nie. Of waarom hulle iets doen nie. Moet ook nie aanvaar dat hulle jou ten volle verstaan nie. Die enigste manier om seker te maak, is om vraag te vraag en koesies te bespreek. Alle mense sien die wereld uit hulle eie perspektief, wat op hulle eie ervarings uit die verlede gebaseer is. Dit is belangrijk, dit geld ook vir kulture, vir enige persoon in enige richting. Jy kan maar kyk, een man in die rekenaar bedrijf, gaan die man wat in die bouwbedrijf is, dat nie so mooi verstaan nie, en andersom om ander mense te verstaan, probeer om dinge uit hulle oogpunt te sien. Leer die persoon ken, as ook sy of haar vorige ervarings. Moe nie mense oordeel nie. Probeer eerder om te verstaan waarom hulle so optree. En dit vraag nogal energie. Communikeer gevoelens wanneer ons met ander mense communikeer. Communikeer ons net feite nie, maar ook gevoelens. Elke keer as jy interaksie met iemand het, het jy ook interaksie met die denken. Ondanks die navolging het getoon dat het noodzakelik is om gevoelens te communikeer, om verhoudinge te bou en voel te hou. As jy nie jou gevoelens communikeer nie, hou jy nood, noodzakelike inlichting terug wat belangrijk is vir die verhouding. Kijk na die belangrikheid om gevoelens te communikeer en die volgende voordele. 1 voorbeelde. Paarkies in een verhouding moet voordeelend op die gevoelens communikeer. As jy dit nie doen nie, kan jy op die ou einde van mekaar afgesnui voel. Dit was klaargeskelde mense oor gebrek of in eenstorting van communicatie. Hulle kla nie oor gebrek aan inlichting nie, maar gebrek aan emotionele connectie en ondersteuning. Vrienden aanvaar mekaar soms of ervaar dat dit soms nie nodig is om hulle op hulle communicatie te focus nie. As jy vir jou vriend kwaad is en vir paar daar afzijdig is tegen hom of haar, sonder om vir daar die persoon te sê wat jou kwaad gemaakt het, sal jy nie in staat wees om daar die probleem op te los nie. Jou vriendskap sal onder lei en dit kan dan beëindig word. Jou vriend weet dat nie eers dat jou vir hom of haar kwaad is nie wanneer jy, met, wanneer jy met mense communikeer, is dit belangrijk dat jy aandag aan die gevoelens gee. En dien jy die gevoelens afskeep, skeep jy die indruk dat jy nie vulle omgee nie. Om verhoudings te verbeter, toon positieve gevoelens en wees mense dat jy waardeer wat hulle vir jou beteken. Eenvoudige woorde soos dankie of ek het jou gemis kan bijdra om verhoudingen te verbeteren en hierdie lichtvrou ook ek ook, gaan hou asjeblief vir ons Facebook blad, nooi al jou vrienden en familie om saam te keier en ons blad te gaan like, ons skakel op ons blad en besoek ons webblad ook, daar is baie interessante ding om naar rond te loer, daar is natuurlijk ook potgooie van die vorige, vorige programme en as jy dat ene keer gemis het, gaan loer op die webblad rond en luister soom na daar die vorige programme, ek sê daarvan, jy gaan het baie geniet, kom ons luister nog een liekie, ek kaar saam met jou, nog vir die volgende 20 minuut, 25 minuut, en ek het vir ons hier so Jannie Moeman en Korea Bota sy alle paie leid na Rome. Geen niet omstaan met my. Jy is soveel meer as wat jy dink. Jy is die een wat ek bemerk. my einde en my begin. Janie Moeman en Kura Bota alle paie lei na Rome. En ek wil ook net noem, hierdie program vandag oor communicatie is om van jou ook een gelukkiger mens te maak, want die mens is toch so ongelukkig indien iemand anders jou nie verstaan nie, en nie verstaan nie aan die mens nie. En so ek in die begin gesê het, aanname is die grootste moeder van onsuksesvol wees. Moe nie aanneem dat die ander ou jou verstaan nie. Moe nie aanneem dat die ander persoon weet hoe jy voel nie. Jy moet het duidelik maak, want ons is elkeen een individu op ons eie. Ek kijk na die rol van houdings in communicatiehoudings. Dit verwijs na ons interacties met mense en hulle situaties en hoe ons hulle nader. Ons houding ten oor mense help om te bepaal hoe ons met hulle koninkeer. Houdings vir die initiering van die verhouding Ons wil allemaal nieuwe verhoudings en nieuwe vriende vind. Jy sal die volgende houdings nuttig vind wanneer jy een verhouding wil initieer. Wees positief. Een positieve houding skip een positieve atmosfeer glimlag en lyk toeganklik. Jy moet die vertrouwe hee om die proces te insneer of initieer, jammer. Dit wil die ander persoon te sien wie achtig om een gesprek te begin. Wie is werkelijk geïnteresseerd in die ander persoon en wat hy of sy doen? Wie is oop en onbevoerd oordeeld en moet nie oor die aastige gevoeltrekking maak nie? Wie is jouself moet nie probeer om aan die persoon te beindruk nie. Ek weet ons wil dit allemaal doen, maar moet nie. Houdings vir die opbouw en volhoudbaarheid van verhoudings is om een verhouding voltaan te koester en oefen die volgende. Wees een goeie luisteraar. As jy onzeker is oor iets, vraag vraag. Kies jou woorde versichtig. Sommige woorde kan baie seer maak wees beleefd, geduldig en buigzaam. Respekteer ander mensese gevoelens. Respekteer ander mensese gelove en oortuigings. Wees behulpzaam en bied hulp aan waar nodig. Toon oprechte belangstelling in die persoonse doelwitte en help hom of haar om het te bereik. Skadelike houdings wat veroorzaak dat communicatie verblok brokkel. Negatieve houding skip een negatieve atmosfeer en maak jou ongewild. Hier is voorbeelde van skadelike verhoudings wat jy moet vermaai. Hieraan maak ons allemaal onszelf skuldig. Die gebruik van sarkasme. Wanneer jy bespoeting van mens en die idees maak, voel mens ongelukkig en wil van jou wegblij. Die volgende, om een groot prater te wees en te maak, of jy van alles weet, om jy indruk te geer dat jy beter as ander wil, weet dat ander mens om minderwaardig voel en met dinkjes arrogant. Die volgende om kritisch te wees, niemand hou daarvan om gekritiseerd te word nie, al is die kritiek, kritiek waar. Om te mededinging te wees en te probeer om allemaal te oorskade, kan daartoe lei dat mense nie van jou hou nie. as my so kyk na selfontwikkeling in die samenleving. Ons blameer aan die mense baie keer vir ons eie tekortkoming en ons eie foute. Mense neem anstoot as hulle beskuldig en hulle foute blootgestel word. Om dominant te wees, mense neem anstoot as hulle nooit een kans kan om te praat nie omdat jy voortdurend bezig is om ander te oortreef. Werk saam met een maat wat jou al tenminste een jaar of so ken as jy in activiteite, werksaktiviteite of miskien as jy dat nog op school is in jou klasaktiviteite betrokken raak. Dit is nog hier een paar ander dinge wat die mens kan doen. Een groot prater is iemand wat maak asof hy van alles weet en is kritisch. Hy blameer ander, hy is dominant, het een nie een positieve houding nie en is vol vertrouw van homself. Dit is maar een paar dingies waarvan mense nou nie hou nie. Kom ons luister nog so'n stikkie mystiek voor ek by die volgende item op my program vandaag kom en ik het ons nog eens stukje Hier is André Berg met Du hast mich duizendmaal belogen. Jy het my duizendmaal belicht en het duizendmaal verloor. Andrea Bergme, toe has my thousand maal belogen, toe has my thousand maal belag, het my thousand maal belieg en het thousand maal verloor. En ek hoop jy daar liekie saam met my geniet. Ek is nog tyd is bes om aan te stap, ek nog so 15 meter saam met jou en ons gesaas oor communicatie. Net so vannig het genoem, verskillende kulture het verskillende gedragskodes vir communicatie. Daar word bijvoorbeeld in baie traditionele kultuur, vooral in Zuid-Afrika, dit as onbeleef beskou om oogkontak te maak terwyl jy met iemand praat. In ons westerse kultuur word oogkontak aangemoedig en dit is het teken dat jy aandag gee en belangstel in die ander persoon. Wat ook belangrijk is, is om aandachtig te luister na iemand. Focus ten spoele op die spreker en probeer om self haar standpunte te verstaan moet nie hom of haar onderbreed nie, en moet probeer om sy sinne te voltooi nie. Moet nie oor jou eie dinge denk, terwyl jy na ander persoon luister nie, en moet nie die onderwerp verander of kritiseer nie. Baie belangrijk, behou oogkontak. Om te communikeer met jou self duidelik uitdruk, verduidelik jou standpunt duidelik dier eenvoudige en allerdagse woorde te gebruik. Moet nie aanvaard dat ander mense weet wat jy sê nie, of wat jy wil sê nie gebruik volledige sinne en praat met een duidelike stem. Moe nie uitstel wat nou gesê moet word nie, as daar een probleem is van jou aandag wil stenk, of een situasie wat uitgeklaar moet word, probeer om het so gauw as moendlik op te los. Hoe langer het wacht, hoe moeiliker gaan het word. Dan natuurlijk jou lijftal speel een belangrike rol in communicatie. Wees bewus van hoe jy rondom iemand optreen. Gee aandag in jou lijftal. Wees bewus van die manier waarop jy praat, jou annotatie, gebare en gezichtsuitdrukkings. Het is betek hier nie so belangrijk van wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê. As jy in een beskuldigde stemtoon praat, sal die ander persoon heel waarschijnlijk verdedigend optree, selfs voordat hy of sy gehoor het wat jy wil sê. As jy oophouding het, een kalm stem en ontspanne luiftaal het, sal het help om die ander persoon op sy of haar gemakte laat voel en om meer ontvanklik te wees. Gepaste uitdrukking van menings en gevoelens in respect vir anderse gevoelens. Toon respect vir anderse gevoelens en menings. Gebruik hierdie rugleine om jou gevoelens en menings op een gepaste weise uit te druk druk jou negatieve gevoelens op een gepaste weise uit. Wanneer jy baie negatieve emoties soos voede, irritatie, teleerstelling en verwerping ervaar. Probeer om blamerende stellings te vermaai. Stellings wat begin met jy. Begin die ander persoon voel as een vijfse aangeval word. Gebruik ieder stellings wat met ek begin om jou gevoelens te verduidelik. Sê bijvoorbeeld, ek het een leergesteld gevoel toe nie opgedaag het nie, eerder as jy het my been die steek gelaat. Of ek voel afgeskeerd wanneer ek alleen by die huis moet achterblij, eerder as om te sê, jy het my by alleen by die huis geloos, jy het my weet te leergestel. En kies toch jou woorde versichtig. Woorde wat goed doordink is, help om die verhouding te koester. Onverskillige grappe en sarkasme bedarf verhoudinge. Belangrik, wees nederig en vriendelik. Niemand hou van arrogantie nie. Nederigheid en vriendelikheid kan baie bijdra om een goeie verhouding te vestig. Wees een bykie empathie. Probeer om dinge uit een anderse oogpunt te sien. Plaas jouself in hulle skoene. Dis jou help om hulle te verstaan. Ek denk, dit is nogal een hele mondvol verhouding om een mens mee bezig te hou. Ek hoop dat ons hierdie ding op ons self kan toepas. Dan het hierdie ook vroeger van in die program genoem dat die verskillende waardes ook kan veroorzaak dat mens mekaar misverstaan. Konflik kan ontstaan omdat ons situaties op verskillende maniere sien en verskillende waardes het. Die verskillende waardes kan voorkom as gevoel van verskillende opvoeding, kultuur en achtergrond. In Zuid-Afrika het ons een wei verskleidenheid van rasse, geloofe, kulture en ook leenwijses. Indien dit nie reg hanteer word, nie kan hierdie verskille konflik veroorzaak. En konflik ontstaan dikwels tussen mense wat nou met mekaar saam leef. Paar konflikte is die gevolg van communicatieprobleme en misverstande. Jy bijvoorbeeld mag jy dalk iemand sy commentaar verkeerd interpreteer en hulle aanstoot neem. Mense mag dalk verskillende menings hee oor die beste manier om iets te doen. Bijvoorbeeld, twee mense werk op die selde project, maar kan nie saamsteem oor hoe om die project te leid nie. En dan het na mens natuurlijk verskillende prioriteite. Mense sy wie sy prioriteite verskil, mag dat mekaar sy punte as onbelangrik sien, en dit kan leid tot konflik. Dit is ook jou prioriteit om jou huis koel en netjes te hou, en die vloer gereeld af te was en oorals af te stof. Maar vir jou maat is dit dag sy prioriteit om op die bank te sit en een boek te lees en so kennis in te win. Dit hang net af wat elke in sy prioriteit is, en ons moet probeer verstaan, wat die mense om ons prioriteite is, en as mens die mens langs jou respecteer, sal jy ook respect van daar persoon afkry, of mens hoop dit is so, nee. Kom ons luister nog een liekie, ek gaan vir ons hierdie liekie speel voordat ek afsluit, en dit is Wijnand Strijdomse Jelly Tots. Stad wat vol beloftes Op pad na jou In die ballings van my hand Wil ek jou ja weer vasthou Kronkel, kronkel paai Lei altyd terug na jou was daar dalk kort pad, wat ek al vlieg by jou. trouwe met Judy Toots en hierdie liekie was speciaal vir jou wat saam met my gekouwer het jy is my butterbakkie baby my hering is soos so stroop baie dankie vir saamkouwer dankie dat jy elke sondag saam met my kouwer met my program mens lief, ek is lief vir jou en op hierdie noot gaan ek jou groet tot volgende sondag in my program mens lief, ek is lief vir jou en nooit toch al jou vrienden en familie ons Facebook blad te gaan like, ga na TuneIn en toe, gaan volg ons op TuneIn en help ons om hierdie stasie te bou tot dat hy internationaal by allemaal bekend sal wees. Ek groet jou een liefdeke sondag verder, tot volgende sondag en ek gaan uitspeel met Jannie de Tooi en Lucas Marie sy gebied. Tot volgende keer. Lekke dag, tot ziens. Laat my nooit die grond verlaat nie Laat my in u skadu bly Geer dat elke aardse vreugde en vrees Eindelijk nietig word vir my afdraai paaikie ken Elke keer het ek gedwaal Elke keer het u my eers kom haal Maak dit hier die laatste maal Thank you. bewuste gedachte. Elke kamer net verdiend. Elke aardse droom van rijkdom en roem. Net de schaduw in die muur. vader. Wat ik heb, is net geleerd. eindelijk mag ik naar uw vaders van rust. Neem mij hier vanavond daarheen. Wat ik is, another. Worte gibt es mir Kurier.